А ние денес конечно ќе завршиме петата глава од Евангелието според Јован. Застанавме кај 33 стих. Во овој ревидиран превод тоа му доаѓа на преминот од една во друга страница така да е згодно од 33. до 47. до последниот стих од петата глава. Имаме цела една нова страница во ревидираниот превод. Малку го начнавме, се разбира, делот каде што Исус се повикал на сведоштвото на Јован Крстителот, кој што, обракајќи им се на Синедрионот, вели, тој ви посведочи за вистината, 33 стих. Значи, ова беше во контекстот на Христовите зборови, кои што како принцип произлегуваат од Мојсеевиот закон, дека едно сведоштво вреди, ако го поддржуваат најмалку двајца или тројца сведоци. И тој вели, и јас, сами од себе, не сведочам за себе, не се сведочам себе си. Ако јас сведочам сам за себе, моето сведоќство нема да биде вистинито. Се повикал на сведоќството на друг. Од синоптичките евангелија, значи од другите три евангелија, наведавме конкретен пример кога Исус се повикал на Јовановото крштевање и ги предизвикал еврејските водачи да одговорат на прашањето дали тоа крштевање беше од небото или не, или од луѓето на која што тие одбиле да одговорат. Тука пак, значи, отприлика две години пред тоа, Исус прв пат се повикува на Јовановото сведоштво, соочен со еврейските водачи, соочен со целиот Синедрион, и го потврдува своето, својата мисија, своето посланство на тој начин што тоа покажува дека е потврдено со сведоштвото и на некој друг. Продолжувајќи да говори за тој друг, Исус вели во 34 стих, не дека јас примам сведоштво од човек, значи сведоштво што го даде мојот отец, например, на денот на крштевањето, е доволно. Но не дека јас примам седоство од човек, туку ова го кажувам за да се спасите вие. Со други зборови, вие не верувате дека мене Бог ме прати, вие не верувате дека јас сум неговиот син, Меѓутоа верувате во Мојсеевиот закон и верувате дека нечие сведоштво треба да биде потврдено не само од еден, туку од најмалку и двајца или тројца сведоци. Јован бил почитуван како пророк, како човек кој што сведочел за вистината. Во продолжение Исус вели 35 стих, тој беше светило што гори и свети. Еве од каде самиот евангелист Јован ја добил идејата да ги напише овие зборови за крстителот во првата глава на почетокот, кога го проучувавме тој дел од ова Евангелие. Исус е првиот кој што рекол дека Јован беше светило што гори и свети. Но сега внимавайте што тој вели. А вие сакавте да се порадувате, да се порадувате на неговата светлина за кратко време. Кога Јован проповедал, значи крстителот, евреите го примале неговото сведоштво. Дури и сакале да се радуваат на таа светлина која што тој ја зрачал. Зошто? Бидеќи Јован бил предвестник, предходник на Месијата. Јован го навестувал доаѓањето на Месијата, доаѓањето на Божјето царство, доаѓањето на Неговото царство. Доаѓањето на, како што велат евреите, месијанските времиња. Дали тоа била радостна вест за ушите на еврејскиот народ? големи, мали, богати, сиромаси, учени, неписмени, се разбира дека била. Но каде настанал проблемот? Одеднаш еден ден, откако го крстил столарот од Назарет, Јован почнал да сведочи и да вели, еве го јагнето Божио која што ги изеде на себе гревовите на светот. И што се случува од тој момент? До тогаш евреите се радуваат на неговото сведоштво, на неговото евангелие. Јован Крстителот бил првиот евангелист. Не затоа што напишал некој евангелие, туку затоа што бил првиот благовесник, оне што прв говорил за радостната вест за доаѓањето на Месијата кај еврејскиот народ. Но одедеш кога посочил со прст, еве го тој за кого ви зборував, еве го тој кого го навестував, се соочил со скепса, не толку од страна на народот, впрочем големо мноштво било присутно таму кога се слушнал никој друг туку Божиот глас, сведочејки ова е мојот возлюбен син кој што е по мојата волја, или ти си мојот возлюбен син кој што е по мојата волја, и гулабот како се спушта на него, поточно светлина во форма на гулаб, видливо на некој начин означувајќи го крштевањето со Светиот Дух. Мегутоа, овој настан ги збунил евреите. Конкретното посочување со прст дека овој е Месијата не бил одеднаш прифатлив за сите нив. Зошто? Со слична реакција реагирале и евреите што живееле на север, во Галилеја. Тие биле збунети и не можеле да го прифатат фактот дека Месијата, кој го најавувале пред векови нивните пророци, а и самиот Јован Крстител, како последен и најголем од сите нив, според Христовите зборови, е некој столар кого што тие го познавале, уште од неговото детство, од нивното соседство. Ги познавале неговите родители, ги познавале неговите браке и сестри, односно Јосифовите деца од првиот брак. И одеднаш било соблазнително да се прифати дека тој е долго очекуваниот Месија. А зошто? Да видиме што вели самиот Исус понатаму. 36 стих. Но јас имам поголемо сведоштво од Јовановото. Кој е тоа сведоштво? Добро, сите не биле на Јордан да го слушнат Божиот глас. Цел Израел не бил на Јордан тој ден. и не бил таму каде што крстителот крштел. Но кое е поголемото сведоќство на кое што сега Исус се повикува? Делата што ми ги даде Отецот да ги извршам, самите тие дела што ги извршувам јас, сведочат за мене дека ме пратил Отецот. Навистина, ова било многу силно сведоќство. Ке видиме потесно во деветата глава, иако тие теми, брат Борче, ги имаше обработено во минатото. Во деветата глава ќе се сетите, кога настана дебата дали овој може да биде на вистина спасителот, ветениот од Бога. Настана поделба помеѓу народот. И тој случај со исцелението на слепородениот беше случај поврзан со исцелување во саботен ден како и овој во Витезда. Но тој случај е многу поблиску до крајот на Христовата мисија. Многу поблиску до крстот, отколку овој сега, две години пред тоа. Значи, ова е на Пасха 29-та година, а тоа ќе биде на Сеници 30-та, значи само 6 месеци пред последната Пасха и крсната смрт. И кога настана таа поделба меѓу народот, едни велеа не може да биде овој човек од Бога, затоа што ја нарушува саботата, или не ги почитува, таму се вели во деветата глава, не ги почитува саботите. А другите што велеа? Како може овој човек да биде грешник, а да прави, да врши вакви силни дела? Да прави нешто што само Господ може да го прави. Денеска во разговор дома кај сестра ми се спомена случајот дека Вол Дизни бил првиот од богаташите кој што платил да биде замрзнато неговото тело. За да еден ден, кога науката ќе го може тоа, да биде оживеан. Јас не знам колку платил тој, но знам дека Мнозина после него платиле тешки суми, кои што се најмалку милиони, ако не и повеќе. Знаете, ако верувате во Бога, мој коментар беше во контекст на тој разговор, ако верувате во Бога, ќе бидете поштедени да верувате од еден куп глупости во кој што луѓето веруваат. Спротивно, ако не верувате во Бога, ќе поверувате во еден куп глупости, што луѓето ги верува. Значи, луѓето може да платат милиони и милиарди за джабе. Буквално како да ги запалиле, како да ги фрлиле во оган. Само затоа што се без вера. Бидеќи кога би имале вера, тие би знаеле дека тоа за што тие плаќаат, само Бог може да го направи. Никакви милиарди, никаква наука, никакви човечки напори. Само Светиот Дух оживотворува. Колку убави зборови. Оживотворува. И Отецот кој ме прати сам посведочи за мене, повторно се повикува на Божиот глас, а вие ни гласот негов никогаш не сте го чуле, ниту лицето негово сте го виделе. Синедрионот, значи, не бил на Јордан. Членовите на Синедрионот не биле таму, кога се слушнал Божиот глас. Изборовите негови не се во вас, зашто не верувате во оној кого го пратил тој Повторно Исус нагласува дека само ако го прифатат синот и ако веруваат во синот, тие навистина ќе бидат поклоници и верници на Отецот. Споменавме јата сабота. Евреите се уште сакаат да веруваат во Отецот, но без да го прифатат Синот. А според Новиот Завет тоа е невозможно. За да се стигне до Отецот, мора да се прифати Синот. Тој е единствениот посредник. Тој е единствениот пат. Тој е единствената врска. Тогашните евреи, може би, спротивно на денешните, не се надевале на тешки пари и на идните достигнувања на науката, но тие имале свој систем како да се постигне оно што само Бог може да го направи а независно од Христа. Имено со легализмот, со исполнување на законот, со држање на законот, со држање на сите правила и прописи како една правна регулатива, сите формални уредби и сметра дека како и постариот син во параболата, за која што денес предпладне слушавме, дека тоа прецизно, детално и совесно обслужување на законот ќе им донесе вечен живот. Се разбира, не биле сосем во криво, бидеќи самиот апостол Павле ги цитира зборовите од Мојсеевиот закон, каде што се вели дека кој го исполнува законот и неговите уредби, преку него, таквиот ќе биде жив. Проблемот е што сите сгрешиле и повеќе никој не може да се надева на законот. Сите сгрешивме. Според тоа, може ли законот да не спаси? Кога веќе сгрешивме? Кога веќе го прекршивме? Не. Тој може само да не осуди тој совршено ќе покаже на сета наша нечистотија. И може само да не осуди. Тридесет деветиот стих. дојдешме до овие фамозни зборови. Ги истражувате писмата. Не само законот. Правните норми. Заповедите, уредбите ги истражувате и писмата. Значи, оние евреи кои што биле посебно склони, надарени, учени, се занимавале со теологија. Тоа биле рабините пред се. Ги истражувале писмата. Зашто вие мислите дека во нив имате живот вечен. Еве на што друго се надевале евреите. Се надевале дека со проучување и со поучување на другите од Светото Писмо, ќе можат да постигнат вечен живот. И повторно не биле во криво, или не сосем во криво, бидеќи и ние велиме, и сите велат, и од секојаш се кажувало, дека колку почесто колку повеќе се посветуваме на проучување на Божијето Слово, толку повеќе јакне духот, толку повеќе јакнат силите на правдата, а толку се во толку послаби искушенијата и силите на гревот во нашиот живот. Мегуто тоа била една глобална констатација – Исус сака да го насочи нивото внимание на нешто конкретно во писмата, што требало да го откријат, а што некако досега им бегало од очи. Ги истражувате писмата зашто вие мислите дека во нив имате живот вечен, а токму тие сведочат за мене. Значи, Замисли да ви рече дека во таа и таа дупка, во тој и тој рудник, има еден куп злато. И вие да појдете таму да копате, да, на, да наоѓете во тој рудник еден куп драгоцени работи, но златото да не го најдете никогаш. Светото писмо е еден таков рудник. е што вреди да се проучува Светото писмо, без да се најде Христос, во него? Да не помислиме дека ова е само проблем на евреите. Денес постојат мнозина кои се наркуваат христијани, а кои што се трудат, значи не, не говорам за некои кои што се тоа по форма и по некоја традиција христијани, кои што Библијата, ако постои, им стои само во некоја витрина. Туку говорам за луѓе кои што ревностно ја проучуваат Библијата, но таму во, во не, не го наогиат Синот Божи. Например, наогиат некој создаден ангел, за каков што го сметаат Исус Христос. И тие ревно ја проучуваат Библијата. Меѓутоа, само со една единствена цел. За да во Библијата најдат што е можно повеќе докази кои што ќе ја подкрепат лагата во која што веруваат. Дали е можно и вие да ја проучувате Библијата понекојаш само за да докажете некоја одно предформирана предрасуда, а да не ја читате Библијата, пример во контекст на разни дискусии, дебати, полемики, да деноиве често тоа се прави на интернет, например, а да не ја читате Библијата за себе, за како своја духовна храна. Да не, да не го најдете во неа Христос, синот на живиот Бог, и да него примите тој живот кој што од него и преку него ни се дава. 40 стих вели, но не сакате да дојдете кај мене, за да имате живот. Да, требало да го проучуваат законот, требало да ги проучуваат сите свети списи, но целта во сето тоа, и смислот на сето тоа е да се најде Христос во нив, да се најде Синот, преку кого Бог дава живот. И сега посебно се интересни овие завршни зборови од 41 стих па натаму. Од луѓе слава не примам, вели Исус, но јас знам дека во себе љубов Божја немате. Ова е многу сериозно обвинение меѓутоа бил во право. Исус од обвинет се претворил во обвинител на ова рочиште пред Синедрионот. Овие зборови се многу интересни во 43 стих. Мнозина во христијанскиот свет од секојаш ги поврзувале со антихристот, како едно пророќство за антихристот. Јас дојдов во името на мојот отец и не ме примате. А што вели понатаму? А некој друг, ако дојде во своје име, него ќе го примите. Колку интересно. Евреите не го примиле Исуса. Иако тој дошол во името на неговиот отец. Мегуто евреите знаеле, дори големиот рабин Акиба, кој што живеел после Христа, знае да прифатат еден куп лажни месии, еден куп измамници, кои што немале ништо повеќе од своја човечка слава, кои што не биле ништо повеќе од самонаречени пратеници. Дали ќе го прифатат Антехристот? Дали веќе го прифателе или не? Не знам. Меѓутоа и тој е некој кој што нема ништо повеќе од човечка слава и од човечки сведоштва. И тој нема ништо повеќе освен да дојде во свое име, како препорак. Зошто е тоа проблем? Зошто во човечката грешна природа постои спремност, па дури и склоност да се прифати грешен човек за лидер, за водач и поправо таквиот да се следи, отколку безгрешниот Божиј син. Дали ова било проблем само на евреите? Ова било проблем на милиони христијани низ вековите. Како што брат Борче спомена утрово, применувајќи го јудејскиот страф на некои денешни ситуации, постојат милиони адвентисти, кои што се попрво спремни да следат грешни луѓе, отколку безгрешниот Божи син. Зошто во човечката природа постои таква склонност? Исус дава одговор на ова прашање во следниот стих, 44. Како можете вие да поверувате кога примате слава еден од друг, а славата што е од единиот Бог не ја барате? Исус бил отфранен од евреите затоа што тој не им ласкал на евреите. Току неговите зборови, неговите дела, неговиот карактер, негово, целото негово поведение биле укор за Божиот народ. Дали за да биете признат и да се, качите, да се искачите до некоја позиција во светов, треба да се послужите и со ласкање. Постои една многу вулгарна изрека за тоа што треба да правите за да го постигнете тоа која што се разбира нема да ја споменам од ова место. Меѓутоа, колко да е вулгарна, таа е многу вистинета. Многото се спремни и на секакви понижувања, а не се спремни да се понизат, значи понижување пред грешен човек, а не се спремни да се понизат пред Божијата вистина. Лажните месии, па дори и антихристот, се некои кои што ласкаат во даден момент, и тоа го прават, и кои што ја подгреваат славата човечка, и затоа се прифатени и прифатливи. Но Исус им вели, Немојте да мислите дека јас ќе ве обвинувам пред Отецот. Исус дошол да спаси, не да обвини. Не да осуди, саме тој рекол. Сино човечки не дете да осуди и да погуби. Но има кој ќе говори против вас. Мојсеј, на кого вие се надевате. Вие се надевате на Мојсеј. Денеска што би рекол Исус? Вие на девата на генерал конференција, вие на девата на папата, вие на девата на свети овој, свети оној. А според господовите зборови, и најголемиот светец е само некој, да речеме како Данијел, како Ное, е само некој кој што само себе си можел со својата правда да се избави пред Божиот суд. Евреите се надевале на Мојсей. И ќе бидат гадно изненадени кога Мојсей ќе ги обвини нив. Зошто? Зашто ако му бевте верувале на Мојсей, и мене ќе ми поверувавте зашто тој пишуваше за мене. Повторно Исус потврдува дека не постои не постои тензија помеѓу законот и благодатта, не постои некоја ривалство, некоја спротивставеност помеѓу Моисеј и Христа. Туку грешна човечка природа е таа која што во дадени ситуации се фаќа за и против Христа, како што направиле евреите, а како што прават мнози на христијани денес, се фаќаат за Христа против законот. Божем Христос го кинал законот или дел од законот. И ако пак, последниот стих, на неговите напишани работи не поверувавте, како тогаш ќе им поверувате на моите зборови? Најучените еврејски учители, најучените еврејски рабини и теолози, од зборовите на еден столар слушнале дека тие самите не веруваат во Мојсеевите зборови, во Мојсеевите напишани работи. Дали можна ние денеска да ја читаме Библијата? Ако ја читаме, прашање колку па ја читаме. А да не веруваме во неја. Да постат работи во неја што не ги веруваме. Од X причини. Може би и од причини што никогаш тоа не сме го ни знаеле, никогаш не, не ни се отвориле очите за тоа нешто. Може ли да во Светото писмо, пример во Новиот Завет, да постои некоја вистина, која што до ден денес не ја ни знаеме? Иеко може би сме читале. Многу пати сме ја читале Библијата. Конкретно Новиот Завет. Ја завршивме петата глава, која што верувам дека беше интересна. Во продолжение ќе навлезаме во средината на Јовановото Евангелие, барем според мене почнува средината со шестата глава, кога се случува првата голема криза кај самите Христови следбеници, кога повеќето Христови следбеници го напуштаат. Повеќето од така наречените 70 мина, кои што дотогаш го следеле. Значи, таа прва голема криза се случува во шестата глава. За неја се зборувало повеќе пати и во мејатото, особено кога контекстот бил светата причест. Но, ќе биде, верувам, многу интересно кога вака внимателно ќе ја проучуваме стих по стих, почнувајќи од следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. Нека му е фала и слава вечно. Амин.